vesznek el. Mit ezt tényleg? Hát még fiatal vagy. Fiatal vagy, tisztára. Fiatal vagy. De olyan, hogy csöndelőség. Jó, de hát ott el már. Erősök legyenek a csontjai. Legfontosabb a csontnak az állapotai. De beszéltél a már senkivel? Nincs, nem Jó lett volna, én azt tettem volna. Jó, Megyek. Ha pedig nem? Mindegy, van -e még Csak vegyél már jobban kanyom. vegyek a hugit, vagy... Milyen Hihetetlenül vannak. Van egy még. Van egy rosszabb. De volt más nagyon rossz fajta, úgy, az hol meg a nagy fajta. Hát az úgy bőncsünk Az esetünk mm. Majd aki felhúzott. Vagy harcot. Nincs táplom. Most. Jövök? Nagyon más. जी ठीक है Yeah.

you. abban már nem jött összeloldni. Hát akkor én egyes soha, akkor fekítem a gyűjjel útban, hogy! rajtot. Ott a rajtot. Az jönnek ótani. Kapja a fájdalom fájdalomcsillapítókat, direkcióba akkor. Jobb. Kinek az ott mi a magány? Maradjak a kutyalon. Hát, ágyig a nem? No. Mm-hmm.

Mm-hmm. imagină zafirul la ce-o fi văzut alegerea.

Megvettem, mondtad? Húzta, utaknál jönnek majd beoltani. Őtöz közvetlen perenkagyaráztam, úgy tudtad, akkor nem kéne beoltani öt napon át. De perenkagyaráztam, úgy legyen, jó? Budi is van, de első körtetően. Nem tudom megcsinálni. Én sem tudom, hogy tudom. Fogalma nincs össze a perenkát földadni. Így hülyeség, ne legyen rá a perenka. Úgy is vedd ne nézd már fénykét. Nem kell lelkülni. nem fogsz lehugyozni. Nem fogsz, na. Vedd ki, és ne legyen. Mikor Nem csak elmondom. Vetted? Nem bírom meg ennek szedni. Nem lenne magadat. Ilyenségeket nem csak Tegyük a fejemből a... Hát jó még, nem? Jó, nem is. Darván. Nem kell nadrágot felhúznod? Úgy mit? Nadrágot. Ez jobban nézős, mert zokni. Nadrágot, mint zokni. Melyik nadrágot akarod? Ez a hét. Jó ezt? Hmm. Ez a hét, most, berúgta a mi dobta be? Mit mondott? Micsoda? Maradjak, nem tudom megnézni. És ők maradták? Mm. Gyerek a nagyon fel, Jó van, ezt már kapott egy ha akkor, akkor mint kívánom, mire hogy megnézessék a születet, akkor ezt születet is megnézessék? Az kérem, Kalandután, újvidék, el kell mennem. Te akarsz menni? Hát nem. Le kell De Lóderekat fáj csak? Nekem is fáj, Nem tudok, ápolom még. Nem. Fogad, így, üljél föl. Jó? Álljál föl. Így álljál föl. Próbálj Állj föl. Így Jó, jó, felvészkelni mi? Álljál fel! Álljál fel! Álló. Igen, kicsit itt álljál csak. Hogy fogja feladni neked az irányciót? Nem tudom, hogy jár. Kezeldbe fogják fel sergezbe? Na, így húz fel. Lakni? Nagyon. Tehát az üzlem. Szerették? Az oknit fel kell adni. Szerinted erre sem hozok. Hozok, gyere. Nincs ki. Nem kell felállnom még. Milyen elmegy? Oh, bajnok, tényleg a verseny nem jó dolgozik. Professzett tartozása nincsen, így áll jogóztat, ezt meg meg fog menni. Nem az a sűrű, hanem a sima. Így jó, jó? Nem jó dolgozik a verseny, nem tudok kezelni, hogy megy annyi biztos. Ebbe kolbászt, kéted? Tudom, csészület. Tehát nem itt ad még. Na, a jogótot megbőltem. Andiamo Nem vegyél semmilyen kolbászt, nem tudod enni, semmilyen húsvét. Ugye jogurtot. Jó esik? Meg ide is, nem sem már. Semmi. Jézus Nem védekszem. Ha itt a tért, ha beszéljünk. De kártam, bekap az orvosságot. Azt mondtad, nem lesz csak kinek. Énektől lesz, ami egy fájdalom csillapítósa. Hogy rendbe jöjjön a dereknak, mint a hátra. Vagy csak derékre van. Érted? uno cenne che uno palio. Itt van elhúzott, ez nem Hát mondom, hogy állj neki. Mit mondod, hogy így átjövök, vagy mi? Hát minden mindjárt azt írva. Mit mond egyet? Sevmeyeceğim geliyor. Düşünün, hala geçsin. Ben şu an geçsin, ben saymadım. Anlatıyor hocam. én pedig. Örülsz, hogy kapod? Nem azt mondod, hogy kell adni neki jó? Hát nem mondtam, hogy én azt szeretném. Az a fék, az a kapálgat fiatal ember, amit mondom. Nálad adott? Nem tartozom most már, lehet nullázni. Volt 400 nem nálam, nem nulláztól a két óra, semmi nem tartozik azt az acsókat gambod a vészepapír oda a 对，我没。 Közma vagy, nem? Azó. Ah. Minden hülyeségre kiír. Észrevetted? Nem? Nem, a röggelre is kiírt meg a stárek az a Melyiket? Az orvosság. Gondolkozzál már, nem hát, hiszem a sorokba az orvossággal. Most akarom beadni. Nyugodj Megfáztál, vagy mi? Biztos. Tévére akarod törülni? Nem, nem tudom bele Hagyja, nem csak Voilà, tu vois ça, ça. Regarde ça, attends, tisztító szert. Itt a fejem. Azok tisztító szert, meg szörcsöt is lefújja. Szép kis tévé. Nem nézel. Nem érdekel. Akkor nem kell következő hónaptól kábelt éve. Azt már nem érdekel, akkor nem kell. Jó? Visszakarsoltam. Annyira, hogy higgye hogy így nézünk, mikor vannak. Köszönöm téged, nem, nem téged, hanem máshol. Jaj, akire menték! Azt nekem meghaltok, mert hát ki ott volt kettő, tudod, bevittek vele, tudod, ott a tudod. Az mi bolyás? Milyen mi bolyás? Megnézem már, aki halt, meg ilyenek, aki halt, de meg volt már valami? Hát ez ez is furcsa, meg, hogy azt mondta, hogy nagyon fázik. Azt mondta a doktor, hogy a doktor a szakadalmat, a szívfelemet. Várjál, de ez a hívnás orvos volt, nem? Na, hívnás hát orvos. Magyarul beszéltem. Beszélt magyarul, szerződik. Lucinó is mindenki beszél. Értem, minden féleképpen jól beszél.

gazdálkodó. Mindenki jó kidolgozni, Nem meg nem tudom, mit tesz. Addig mi, hogy minden. Nem tudom, ezt reggel kell beadni, hogy nem reggel jönnek ki. Hát azra már sokat. a... Érzed lassan.

Kolbásztól nem kell. Te kezd el mindig elni kolbásztól, hát emlékszel? Tetted a pásítót zabáltad még a szalámit, emlékszel? Csodálkozó, hogy törkemény tövesség. Nem szabad. Fiatal vagy még kanyóval. Én nem kiélődök. Nem, nem, nem, nem, Nem nem, nem, nem, nem, nem nem, Nem nem, nem, Hogy nem, ki? kis alacsony göndörhajó. Vörös van, hoppás, neki van. Olyan. Hát ő is valami öreg. Öregem nálam, nem? Biztos. Ők itt az interneten. Nagyon érzed? Most nem. Akkor jó. <coughs> Ayo, ayo, ayo. Ja, és mégis minden a fel az övé lesz minden emléktökre. Nem, nem adok ki sajtot, hogy tetszik, majd hónapra. Már ma nem fogok adni neked. Mert hogy... Mit mondta? Van a víz a lábadon? Ha nem? Rosszabb bőzőn az a kukkal szépen nem akarom bekapni, nem akarom beadni annyi sok ízhajtót. Most kapod a négyezressel, mert a időre, kettő kapsz csak. kell, hogy melyik a Gabinak a pohara? Nem tudom. A módszor Megint azt lefelünk. Szilom. Az orvosságot. Fogd a kezedbe és vedd. إلا ابن مشتاق هو ميسير fel a a feladataidnak. Vagy az orvosság nem rossz, vagy nem tudom. Nem tudom én sem. Nem illetem, milyen beteg. Náma jobban érzed magad, ha miért? Valamennyiben. Nem fagy a derekad, vagy mi? Főleg hát, egészen tudom. Ja, van vérkeringés az is. Nem így menni, vagy így menni? Hát nincs így van.

e Guitteris teach Ugye beteg vagy? Ugye? Akkor jó, akkor vagy a beutottat is nem kell. Akkor nem kell nemigát csökkentni. Mi lett a lábodon, Era? Más nem volt megütve. Műtötték ott a lábodat? Ám hát, hát mennyire meg van ütve, máskor nem volt megütve. És megvetted. Szegény, fávok. Hány ágyon voltál? Sok ágyon voltál? Kicsi. Hány ágyon voltál? Kettő, A kezedbe mi lett? Nem. Hát itt volt az a négy, négy, négy nezamyślałam o kulturze, już idę. Umieć na tego i śmiechu, to dużo innych czego nie volt ott kísérő. Na, ott kísérő Máskor mindig volt. Hát a járvány van azért is. Máskor mindig bevitték a kísérőket. Ha? Ja. Te azt mondani? Tudod, kicsoda ez az új macska? Hát na, ez az új fiatal. Ki akar menni? Sarma. Nem akar bent az ápot, ki akar menni? Nincs ki. Hogy érzed maga? Bántalad a hitnak, meg egy dagadt a lábó, nem? Dagadt a lábó. nem dagadt? Nézd, milyen dagadt a Nem látod? Nem. Amal, nézd már meg, mi olyan? Megütötték? Thank you. Gracias. Benne lett a macska, nem veszed észre? Benne lett a macska. Nem figyelted? Én már észre. Mm-hmm. nem, nem, nem. Szóval akarsz, amit akarsz? Tudod, mit nem. itt takolni, kijöntöm, jó? a osdóba, szarsz itt, és akkor én kijöntöm, jó? segítség. Gyere, segíts, mert visszazuhan Visszazuhan hozzá. Kikünneti magadta. Te, amíg felvét a kánynál, visszategy magad. Hát, nem lakott nem, nem. sayıda bakmışam. Ed era stato 10 anni, 10 anni. Poi vedere cosa mi, mi fai. Mm, non so. Non mi 对。 Peace.

जगदे कसी गो ഒരു വസ്ത്രം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി നീ ഇവിടെ Можно ли с вами

most, Jónak volt? Nekem injekciót mondta, hogy injekciót kell adni. Nem a kezébe. Ah, nem, rosszul félrevették a vét, és akkor így folyt neki. Ja, csak annyi jó van, hogy itt vagyunk, ezt kívül sűrűsön van, hogy injekció, ezért hát itt vagyunk, és akkor most egy öt napig jó, de. Hát

Yeah.

Merről tudjuk beadni a... Az egy dolog, csak kérdezem, hogy merről? Erről így? Jó, mert kicsit éjjel tudom, jó? Hú, de elszorítsa ez a Igen, az a nadrág, de nagyon elszorítsa látom. Nagyon erős benne a, a guminész, és elszorítsa, nagyon látom, el van szorítva. Nem a jövök holnap. Thank you. outro atleta que usam drogas. Usam? Örülsnek én? Látod, és már járni. Tudom, így voltam, de meg a pancsóban mindent, hogy még voltam a tervem már, akkor hát, mindenki mindig disznó. Legyen tudjak, hogy... Hát itt a pisálkon. Nem oszom a kezem, bármi a arcomba. Mindegy, mindegy, disznó. Ábel, nem? A vödöt, vödöt hozni, jobban. A pisáros vödöröd van, hogy nem most vonni? Abba belefolyni, lehagyjuk, hogy belefolyjuk a mindig. Nem értelek most már. Annyi kijön az én, mint látom. Jó van minden, a filmek nagyon micsoda ez a nyílt, mert őszink a szajlamcsavígus. Gondolod, mi szappan? Nem tudom. Ez a kör a szappan. Jobban nézni mint kint bolortatlan. Néki mondom. Amikor nincsen rá az arc, neki néha jobban fel szokott lenni az arc, mint te neked. Mit néki mondom? Nem, mi, nem, Néha jobban fel van az arca neki, Néha azt jobban vizessel, mint te neked. Most a tudvány, üdvözlés, valami biztos a macskokra azt esznek tisztani van. Ami van a társával, az esznek tisztani. Van tisztani? Itt van benne. Ez, az a tisztani. Már is tudjuk. Nem halljuk. Nem tudom. Ebbe? Milyen út is, út Nincs itt semmilyen. Nincs. Ez azt mondja, ne szárazzuk. Mert akkor megszárazzuk. Ez szappan tudja, hogy Örülsz neki, hogy bölcség a beotott. De ez ugye nem történt. Sok fájdalom csillapít, a papír, és innen a fiam. mint én neler geldi. Ne tudtam neki a halott Már is számít. Kell, hogy merítem a fiatal. Mama, mindig. Nagy Istenát, apát, nem szabad Jó, jó! Nagyjá sok mindjárt, hogy megvédjük tisztelni. Vagy érzed magad, hogy a leszél, másra jobban? Na, meg kell adni, meg kell adni. Значит, это выбор был. И полицовала. Ничего. Не oradan ama o bilmesi yoksundan da. Ben de iş var. Thank you. Bon, hát vagy sokkal? Érted? Ebbé szállni, álljátok. Mutasd meg. Képes vagy felállni. Menni fog kanyó! Ma. Képes vagy rá, állj fel! Képes vagy rá. Menni fog. Mi a fejét üvette? Gyere, kopol ki a halakomon. Menni fog. Járnod kell. Nem oda rá a bajnak. Szépen nyugodtan. Menned szegetnek kell. Ha megbírom a lábait, akkor nagy bajba lesz. Nem akarod ezt szarni magadat. Nem, is fogod magad ezt szarni. Ez nem most már. Fölejött tettek. Istenem. Múljáig jól kapartja a körmöddel, a bőrömet. Mi? Nagyon viszed belül. Azt a kapart szem. Nem, nem, bírok nem. Mindjárt jövök. Almanya teyzem öyle öyle ben mani. Bu boşu altı bir tane de hogy gyáma, hát most puszultam el. Mert a fájdalom se tétenek? Most azt adtad? Azt adni. Hogy tetszik? Fáj valami? Nem fáj annyira, mint én. Fénylem nagyon fáj, mint én. Figyelj a vödörbe is, Robi. rávonná itt a mindjárt. Igen, szörfi. Javaslom ennek az elfelejtően, hogy jutok. Igen, szörfi. nincs ideg, ideg van. Hát azért nem költjük el mindenbe valamit. Búcsókig tedd van a kutyának. Nincs láttam már. Soha nem tévéztem? Nincs ahol. Nem érdekes. 嗯。 你另外一个戏可以去可以 Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Elbűvöljük. Nincsen úgy sügget. Mi az Isten, mendigó már 嗯，多一点那

Mm-hmm.

Hallelujah.

Mm-hmm. Yeah.

children. Mama, I was telling you, your mama just don't touch them. Megnézte, hogy visszajövök, meg azt nem sokáig, akkor elmegyek, jó? Tehát a tüzelén másra visszajövök. Jó, akkor várj, rámszakadok valamit, így. Jó, van érted magad a sokkal? Még pár nap is, és még visszatért a normális állapot. Újunk egy főzni, főzni, alig várod, ugye? Kiskolában Várod, ugye? Igen. <laughs> is Ajá.

Mm-hmm. Hmm.

Yeah. No. Mm-hmm.

Quelle droga tenho? Ah, skibitado nisso, né? No io sono niente, não não, la fai, fai. Quindi una mia squadra Nem, nem, Még Na, hát aludtál alig, amikor bejöttem, befelé fordultál, alig festék, nem? Még te csak ez voltam. Tudom. Mikor? Online is, készül. Azt mondja, hogy ne tudja, hogy itt voltak, úgy voltak, de így nem. Mikor? Mikor volt itt bent? Nem volt bent, Az útra, az volt. Hogy? Mikor készítsz meg? Na, a tűzet. Ja? Meg leózottam. Más fejjel nem, se egyik ezen ótottad? Na, persze. Jó, jó a tap nézőből, nem annyira fáj, mint szokott. Mert mi nem szokott a lábul az be? A jó neki, hogy szabadulni. Szapadnám. Miből? Szakaró. Hozok, menni valók. Mi hozzá menni valók? Most jöttem meg a nyugokat. Ma a Egyéb van még hús, meg így még egy jogút van mely a külségek a normális segélykötet. Rájön a gyomrot, semmi, sem. Gyakorlat több. Önvészít a nagy a nem van semmi se tudni. Voltam biztos. Van egy így, ezt írtunk, nem meg a de várj, te miután, te ugyanaz rejtottál főre, nem? Minden nap is Lábad is megmosod. Hány napirán mostan magadat? Az Isten tudja. Nem tudok én már. Még a 11-et meg. Onnan a bugyingó volt kiadták. Örültem a négy hogy mi a szoros a bugyingója, nem tudom. Ja, nem úgy a szoros, három adarág, ami rajtad.

nem? Mások. Maga Ne én. Hát nem bír le. Nem, itt ahol le fog menni. Fogok húsni. Húst azt nem szabad élni. De kacsa! A fúj. Szabad, kacsa. Lenni szakfogalat. Nincs benne. Nincs. Benne van a

azt az egyéb valamit ennek kell meg, meg azok, hogy zseb jogultat. A jogultat tipicsa vesített. A mondja, nem mondtam meg. Mondtam. Nem mondtam, nem. Nem is hogy bubrész. Hello, vannak. nem azzal csak, hogy bírni csinálni. Nem. a így is a megsérlet jó tesztet. Látod azt? Nem. Mert is próbálom, hogy mi van a kis kézlovár? Itt már látnám normálisabbat. nagyon nyújtózkodt. Már sem nyújtózkodt tenger. Nagyon jó, mert a Reóta nagyon jó nyújtózkodt. Ugye már sem jutott ennyire mint mostan? Nem tudom, minden Nem nyújtózkodtál ki. A vagy nagyon ki nyújtva, nincs nincsenek nyújtva. Máskor nem jutottad ennyire ki. Nem. Hiçbir sevgi. Osman. Göster. İdrar Huh? What Bunu ben takmam. Is he smiling?

Jó, akkor én most is.

là thầy của thầy en çok güzel var. vállati elég sikítni. Isten hát. Mely lesz az? Van Nem, nem Van. De én is nem, nem különbözöm a gyorsan. Listen.

Én te csuktasz be? Nem, becsukta, nem akar begyúlni neki, ne csúgnál. Te csuktad, ugye? Én csuktam, de nem úgy jól, mert azt mondja, begyúlott a tíz. Sehol, de nem is ég a tizasszony. Nem igaz. Takarultál, Nem etettem meg. csak vizet voltam mindennek. Annyi fog mellett adom, ennek kell, hogy jól. Ne is amikor megölett. Az én ölök. Most én vagy? Én kíváncsi vagyok.